для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка лікапташок. Нібы на прывязі трымала тут старога глушака дачакацца Нохіма. Даведацца пра ўсё ад яго, выпатаць, вызнаць усё, што можна. Але стаяць на коварыці перад вокнамі гэтай яхіднай яўрэйкі годлі, мазоліць вочы ўсім гліішчанскім пліткарам было не дачога. Зусім недачога было глушаку паказваць свой страх і свой клопат, Да таго ж і невялікая радасць стаяць без толку маркоціцца чаканнем, і разважыў ён падацца пакуль у туманы да сваяка, і дарога нялёгкая. І вяртаючыся стаць зноў можна тут, як бы проста так едучы дадому. І заадно даведаешся там можа што-небудзь, што робіцца на белым свеце. Як ехаў, паглядваў на шлях і думаў: Можа нухім трапіцца, але таго не было відаць. Вось так і дакаціў да туманоў. Баран ігнат, тумановскі сваяк. Ён быў дома. Не ўзрадаваўся, не здзівіўся, але звычаю векавечнага не парушыў, дастаў пляшку самагонкі, паставіў на стол. Руды калматы ігнат, Хутка пасалавеўшы, упяўшы дарнаватыя вочы ў стол, амаль увесь час маўчаў, ніж дарма далі яму мянушку баран. Але глушак уведаў, што трэба. Круцяцца і тут галадранцы. Самі ўлезлі ў арцель ды да і другіх цягнуць летня сілую. Толькі ж іншыя разумнейшыя, гаспадары не хіляцца, коса глядзяць, рашылі цвёрда жыць па-свойму, на сваёй зямельцы со своими кониками. Ці таму, што выгаварыўся з толковую бараніху і ці з гарэлкі, але на душы стала трошкі весялей, калі ехаў зноў у глінішчы. яшчэ з вуліцы заўважыў што ногім вярнуўся на двары стаялі ўжо калёсы з лёгкім жа яшчэ хмельным настроем глушак спыніў каня прывязаў да штыкеціны хлеў быў адчынены глушак адразу пакіраваў туды ён не памыліўся ногім быў у хляве глушак даў добры дзень з цікаўнасцю паглядзеў як ногім корміць каня Ну хім было відаць хадзіў ля каня не першы раз, але глушаку не даводзілася бачыць гандляра за такім заняткам, звык бачыць яго ў краме. Да таго ж і на вопратку нельга было не глядзець. І сарочка палатняная, і штаны даматканыя мужык, ды да годзе, аж пнецца хоча паказаць, што трудзяшчы таксама вывеў стары глушак, але не сказаў пра гэта ні слова. А што не таргуеш? лагодна папракнуў стары глушак Нохіма. «Па два разы прыязджаць прыходзіцца». «А хоць і дванаццаць разоў. Усё адно замок быў бы на краме». Яўрэй Нохім выцер белыя рукі сенам і заявіў. «Не таргую». «А чаму ж гэта?» – спытаў глушак. «Няма чым таргаваць. Разарыўся са ўсім». Глушак падумаў, кожны рад быў бы разарыцца, як ты – Грошы, пэўне, падлічыць не падлічыш, ухаваў дзе-небудзь, але паказаў, што паверыў Нохіму, кіўнуў, нібы спачуваючы, яно, канешне, цяперашнім часам не разгонішся вельмі. Можна было бы разгарнуцца, што б уменне і што б недобры Нохімаў характар. Усё пайшло халімон, можна сказаць, за дарам людзям. Распетра ўсё дабро, дурная галава не зарабіў ад людзей дзякуй на то, што грошай. Батька мне казаў: Не ўмееш таргаваць ногім не бярыся. Таргаваць гэта ж не боты шыць. Таргоўля спрыт любіць, а спрыту ў мяне няма, як спрыту няма да так таргоўлі ніякай няма. Эх, толькі адны мышы вонь на паліцах. От што ёсць. Мышэй у мяне сваіх хапае ногім, адказаў стары глушак. А солі можа знойдзецца з паўпуда. Ну, хіба што толькі табе са свайго запасу з таго самага запасу што самому сабе бярог на чорны дзень нохім выйшаў з хлява зачыніў вароты кінуўся ўсім торговлю я бачу ўжо не за сваё дело ўзяўся бацька мне тады праўду казаў маё дело халімону майстэрні боты шыць ты ж можа помніш як я некалі ў шавецкай каморачцы гібеў з рабочых людзей я з рабочага класу я. Я выйшаў адкуль сам знаеш, да дзе ўжо нам рабочаму класу у торговлю лезці. Ты са ўсім я-то краму зачыніць хочаш, не верылася глушаку. А чаго тут зачыняць? Зачынілася ўжо можна сказаць само, чаго там было зачыняць, халімон, пляшка якая карасіны, тры пачкі запалак ды жменя соль. Толькі слова адно, што крама торговля свая, трохі руки пэцкаў, дурная я галава. Было за чаго слухаць, як цябе ўсякі называе непманам, капіталістам, буржуем, за нейкай пляшкі керасіну, што ты даў савецкаму селяніну. Нашто мне гэта трэба, халімон? Хіба я вораг, які савецкай уладзе вораг я? Я толькі добра хацеў савецкай уладзе. Памагці хацеў. Ну як вам не падабаецца гэта, дык нашто мне яно? Нашто я мучыцца буду? Пайду назад, у рабочы клас, у шаўцы, у арцелі боты будуць шыць людзям. Ужо калі нохім насыпаў у сенцах торбу солі, глушак не ўтрываў і пацікавіўся асцярожна. А чуў я, што сын твой, Іцко паехаў кудысь. Паехаў. Нухім уздыхнуў і пачуў глушак няшчыра. Зіркнуў уважліва і як мог прыязней. А, а што там яшчэ гаварылі халімон, спытаў нохім. Ну што паехаў кудысь. Паехаў, кінуў бацьку, сказаў мне з такім буржуем, як ты, сорамна жыць у адной хаце, кінуў усё і паехаў. От выгадаў дзіця я халімон. Глушак пільна сачыў, А мо, ног ім усё ж такі прагаворацца, ну хоць словам, дай что-небудзь для здагадкі, але не вядзе асцярожна хітра гаворку стары падчапіў а ў москву кажуць у москву ці ў кіяў а хто яго знае ён жа не піша нухім пакруціў галавою нібы папракаў сына а вучыцца кажуць зноў спытаў стары глушак не брахня запярэчыў мне вельмі спакойна нохім дзе яму ўжо вучыцца халімонка рабіць рабіць на завод падаўся ў рабочы клас пайду Вось так сказаў Едучы назад глушак перабіраў зважаў усё, што пачуў і ўведаў. У арцель сам ніяк не сціхала здзіўлення. Сам зачыніў магазин гэты нохім, набытак увесь сплавіў і, мабыць, падзяшоўцы не брэша, мабуць. У глушака ў неадступнае здзіўленне ўлезла думка, што каб не прызяваў, можна было б прыдбаць тое сёю нохіма падзяшоўцы, але цвярозасць адразу прыдушыла яе прыдбаць уперлась такое ў галаву сам закрыў магазин набытак сплавіў аіцку сына свайго у горад паслаў чуе значыцца што не к дабру ідзе ўсё што добра не будзе заўсёднай зайздрасцю нохімай хітрасці з нязменным вывадам няма на свеце чалавека хітрэй за яўрэя легла глушаку на душу важка цвёрда трывога надзеі на добрае няма. Здаецца пагібелі дзе. Нохім сам чуе. тых адведзен багата дзён і начэй згадваў ён Нохіма. Трэба і яму халімону штосьці рабіць, неяк выбівацца з гэтай дрыгвы, у якую грузлі ногі і якая магла неўзабаве ўцягнуць яго ўсяго. Лазячы думкамі ў гэтай багне, шукаючы не бачачы жаданай выспачкі, дзе б можна было чуць сябе спакойна, стары глушак, часта проста такі ненавідзеў ногіма яму спрытнаму гадляру добра. Ён як птушка сеў, пасядзеў, махнуў крыламі і дагані яго. Ён і ў новым месцы выкруціцца шырэй за другіх усядзе. Яму усе гарады, увесь свет адкрыты. А вось ты, як ты выскачыш, глушак, калі ты без зямелькі, без гумна, без свірна свайго, што чарвяк, што галадранец вашывы. І чым больш думаў, меркаваў глушак, тым больш цвярдзела перакананне, што б не было яму не можна пускаць на вецер усяго дабра, аддаваць самому за нішто. Дзяржацца, дзяржацца трэба хоць зубабен да астатняга, думаў упарта, наказваў сабе стары. І ў гэтым бачыў ён сэнс цяперашняга свайго жыцця сярод багны, на якой завёў яго лёс. Дзяржацца да астатняга ждать, не опускать рук, не падать самому на дно, думаў стары глушак. Чалавек цвярозага розуму, ён, які зведаў усякага усяго за свой неспакойны век, у той бязлітаснай і літасцівай заўсёднай зменлівасці, якая то балюча біла па твары, то збівала з ног, то дзьмула добра ў спіну, бачыў цяпер ён сваю на большую надзею зменлівасць не вечна нішто думаў цешыў ён сябе найчасцей ноччу памаліўшыся перад абразамі адзін бог вечны былі паны былі бальшавікі крычалі ўся ўласць народу навек сабіраліся сядзець век а потом як турнулі палякі дак паляцелі так аж лапці мільгалі не вечна цяпер Цары былі вунь болей як 300 гадоў, а і то не ўседзелі. Невечныя гэтыя бальшавікі. Турне хтось і гэтых, а мо ты ж палякі. І мо вельмі скора. Гатовяцца вунь, пішуць за граніцай даўно. Наступіць трэба. Наступіць той дзень скора будь не можа, каб не наступіў. Трэба дзяржацца, думаў глушак учапіцца ў зямлю ды ждаць ждаць У такі хвіліны думаў пра нохіма як разумнейшы хітры ты хітры яўрэй але і дурны у Распетраў са страху ўсё сам, гатовы развеяць усё да пушынкі, а як вернецца добры час, дзе ты сваё дабро сабярэш. Ухопішся за галаву заенчыш, ды не выправіш нічога. Не трэба ждаць, ждаць, наказваў сабе стары глушак. Ён быў перакананы, меркаваў, прадаць тое сёе, канешне, не шкодзіць, скаціну якую пусціць на кірмаш малатарню можа збыць на ўсякі выпадак да пары да часу узяць грошы да пары да часу а грошы што там не кажы да пары да часу надзейней не прападуць што б там ні было а можна іх запраторыць у зямлю і сам чорт не знайдзе няхай ляжаць тыя грошы ждуць сабе калі добры дзень прыйдзе ось грошы не прападуць Прадаць тое сёння шкодзіць, але вырываць свой корань з зямлі толькі дурань вырве. Цвярозы, ясныя асабліва ў цемры і цішыні ночы, глушакоў розум з мудрасцю, разважна, вопытна раіў яму. З людзьмі да пары да часу заядацца не трэба, мякчэй, хітрэй да людзей трэба, з чарнушкамі, пабліжэй, падабрэй трэба, трудзяшчыя, сваякі, так сказаць, як не ёсць. Маўляў, самі галадранцаў не цураемся, як адна косць зіме. Мелькам бы наводдаль у думках прайшло злое. От як яно павярнулася ўсё, Хоць ганарыся галадранскім сваяцтвам такім. глушак скінуў снапы ў застаронак, загадаў сына выводзіць калёсы з гумна. Сцяпан абруццю прыціснуў галаву каня да персяў, налёг лахцём на камут. Конь неахвотна, але пакорліва пачаў адступаць задам. Ён адышоў так крокі сатры, калі калёсы наткнуліся на штосьці і сталі. «Пастой!» – крыкнуў стары. Сыну недовольна ўзяўся за задок калёс. «Не ўдаліцца Сцяпан, і тут...» не выкіраваў як трэба утулкую кола зачапіў заваротнае шула глушак крыкчучы падняў задок і пераставіў калёсы ад шула калі сцяпан выбраўся з гумна загадаў распрэгчы накарміць коня а сам пастаяў трохі і паглядзеў на загуменную дарогу зноў пасунуўся ў гумно палічыў снапы На прыгуменні, што чырванела водсветам заходняга неба, стары глушак зноў павёў позіркам, ці не відаць яухіма з возам. Але яухіма ўсё не было, і глушак пачаў злаваць. Не першы раз падумаў, што пагана, калі ў адным гумне разам два гаспадары. Хай хоць ён і той другі сын табе. Успомніў, што не раз, як сваю, браў яухім яго мякіну, тры разы, як са сваіх, насыпаў сабе з яго мяшкоў. Сын, сын, хай за ім вачэй не спускай, яшчэ можа болей як за чужым, бо ён тут жа пры табе, у тваім гумне. Няма таго, кеб бацьку старому памагці, дак сам урваць астатнія ад бацькі гатовы. Так думаў глушак. Ён падумаў, як няшчасны, што і з яўхімам не са ўсім пашанцавала яму. Не шкадуе бацьку сам абірае роднага. Пачуў у сабе ён такую нутраную злосць на ўсіх, на ўсё, якая цяпер нярэдка брала яго збіраўся стары глушак і ўжо ісці на двор, калі ўбачыў на дарозе з вуліцу чужую постаць. Ён пазнаў хоню, бацька з маткай падумаў ён і стаў насцярожана чакаць, А што яшчэ прынесла з гэтым чортам? От дядько, палучыце, падазрона весела сказаў хоне, падаючы паперку. Глушак з таго, як ён гаварыў, пачуў, што паперка нядобрае нечым, кальнуў позіркам у яе, што там. А што это? — спытаў глушак. Налог, дядько, абавязковы налог, адказаў Хоня. Дык так я ж уже получыў. И это точнейший, адказаў Хоня. Глушак хацеў ужо ўзяць паперку, калі Хоні раптам пацягнуў паперку сабе, чамусьці засумняваўся, прыгледзеўся, пакруціў галавою: « А не, эт не ваша, Эт зайчыкава, Чуть не аддаў чужую. А вось гэта ваша. Глушак кінуў востры позірк і недарэмна. Было ўжо ў той паперцы напісана, што не 48, як у тым абязательстве а 56. 56 пудоў. А, ось гэта уточнілі, прасіпеў, чуючы, як злосць важка раздзімае грудзі глушак. А можа вы падумалі, дзе я возьму столькі? А это ўжо вы, дядька, падумайце самі. Хоні сказаў так здалося здзекліва, што ў глушака затрэсліся дробна рукі, не знайшоў што і адказаць з гневу. Хоня выбраў яшчэ лісток. І вось гэты я ў хіму аддайце. Бывайце дядзько. Глушак глядзеў у хоневу спіну так, што калі багонь нянавісці, якая гарэла ў яго позірку мог перадавацца на другіх, спапяліў бы хоню ў момант гэты позірк глушака. От жа гад, от жа смурод, не мог ніяк ён утрымацца, каб не дрыжалі рукі, смяецца яшчэ вашывец. яшчэ да таго, як я ў хім, трымаючы лейцы побач з возам снапоў, падышоў да варот, стары падаўся насустрач. Стаяў каля варот, нецярпліва чакаў, чуючы, як злосць вашчэй раздзімае грудзі. Яўхіма ў воз, няхайны крывы, крактаў нібы недавольны нечым таксама. Глушак слухаў гэта, і ў ім з гневам рос жаль да Яўхіма жаўрала няясная неабходная надзея, бачыў ужо ў ім толькі супольніка ў няшчасці і адзіную сваю апору ў жыцці. Ледзь воз чапляюць шчэццю снапоў за слуп варот усунуўся на прыгуменне, стары глушак пераступіў дарогу сыну. А ось паглядзі, рукі перад яўхімам дрыжалі яшчэ драбней ад узрушэння ад нецярплівасці прагі падзяліць з нейкім сваю злосць як бы не бачыў што тут жа была ганна якой звычайна асцерагаўся паказваць трывогу яухім прыпыніў коня доўга трымаў лісток у крывых дужых пальцах с адрослымі пазногцямі а пазногці под якімі чарнела зямля дзе-нідзе загнуліся ўжо быкі пцюры пазногаць на сярэдні быў сарваны амаль на палову Стары бачыў, як напялася на яўхімавым твары цвёрдая дублёная ветрам да сцюжамі скура, як павастрэлі сківіцы, стары чакаў, што ён скажа. Але яўхім не сказаў нічога, адарваўшы позірк ад лістка, павёў вачыма, быццам хацеў знайсці кагосьці, глядзеў важка і жорстка. Раптам моўчкі ж сунуў паперку ў кішэню і рашуча сцібануў лейцамі каня. Но, сказаў Яўхім, пайшоў. Вячэра глушако была не ў смак. Дзе б не тупаў ні па хаце, ні па сенцах, ці можа шоў у хлеў, усё ў яго не ладзілася, усё злавала і ўсё было брыдкае. У сенцах гупнуў на падлогу начоўкамі, што трапіліся пад руку. У хляве за нішто так бацнуў наском апорка па нагах каню, што той з перапуду тросся і хроп, калі зноў ён падыходзіў блізка што б не рабіў стары глушак, у галаве былі і поўніліся гэтыя 56 пудоў. Ось гэта уточнілі, думаў ён, А што б вам на том свеце на гарачай смале так уточнілі. У думках глушак даваў волю злосці і помсціўся. Трасцу вам. Не тое, што 56, а і 6 пудоў трасцы. Аднаго пуда трасцы, аднаго хунта дулю, дуля аднаго зярняце. О, падохніце, выпруціцеся з галаднечы, як сабакі галодныя. Ашалелы, стары думаў і кляўся сам сабе, рукой не варухне, каб злажыць на вазы тое, што яшчэ было ў полі, і каб зжаць тое, што яшчэ, стаяла. Ахай гніе, ахай прападае, падумаў ён, і тое хай гніе, што ў гумне, цепа ён не падыме. У сляпым салодкім трызненні шалу станавілася яму лёгка, добра і чуў у сабе такую сілу, што дрэвы мог бы здаецца выварочваць, але шал быў нядоўгі за гарачкай студзіла галаву, грудзі паганая безнадзейная цвярозасць. Рукі, ногі ўсё рабілася такім бясільным, што хацелася сесці. Не здай, не выканай, Але толькі паспрабуй, Цацкацца можа будуць з табой, можа маліць? Не. І памяць старога глушака зразу нагадвала ні аднаго знаёмага багацея і залешнікаў, і з глінішч, і з княжац, што парылі косці за кратамі. Восем, дзесяць гадоў. Хочаш за кратамі. Зарабі. сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых на вальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук.